猴子们。 de temprano, hice un par de cosas. Sí, no, estoy en el gym, ahora mismo estoy en el gimnasio. Estoy dando las pesas ahora mismo. Yo te llamo ya mismo. Pero me estás oyendo la rutina, mami. Yo te llamo ahorita. Ah, a pesar carajo, hasta el Fue como una pesadilla. Yo estuve durmiendo todo el día. Escuché tu voz, pero me decía de que ya tú no eras mía. Y si tú estás con él, no importa que me llame, no importa la hora como yo, no hay nadie que te ame. Y si me dice que está por tú sabes que hoy tú sabes que hoy se forma el guayeteo. Mucho maleante, mucho maleanteo. Mucha bella, ey, mucho os Respete, por ahí viene el perreo y rompa pa, pa, pam, pam. Illuminati, sigo con la nueva, la whitey, loca, que ahora skinny. lo menos sin bikini. Ese skinny ti, mami, pero un flow más mini. Algo privado, el documentado cerrado sé que ya te has preguntado si eres otra del montón, pero ese culo está cabrón. Y aparte riquitilla de urbanización. Ella dice que te guayna, pa' mí que te vaya. Si la dejan tira pa arriba la haya. Tiene el nombre de ella en las dos pantallas. La gata le dice galla. rompame. me dice que está por Ponce Y si me dice que está por malla y hay que cruzar la raya, tú sabes que hoy se guaya. Tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se. tranquilo, papi, yo no estoy puesto para ti. El que toque la baby, el bofetón de Grandi. Estamos a switch y a su incompleto bajo el switch y después la aprieto. Pregunta por manatito el mundo ya sabe que yo a ti te di, pero no lo conté así. No sabes lo que sentí, el pecho me aprieta, el nivel que me desaquieta. Que me toque la blanca, le saco la prieta. Y me mantengo lejos de esta prieta. Después me empieza a gritar, no hay nadie quien la quieta. Los pesos son cohetes. dice que está por Ponce. Un Ponce la busco, está metida en Bayamón. A revoluma lo busco y si me dice que está por Maya. Y hay que cruzar la raya. Tú sabes que hoy se guaya. Tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se dice está está por Maya y hay que cruzar la raya. Tú sabes que hice guaya, tú sabes que hice, tú sabes que hice.